նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ Բակո Սահակյանը շնորհավորել է Սերժ Սարգսյանին։ Ընդունելություններ Արցախի նախագահի նստավայրում։ Վաղը տեղի կունենա ազգային ժողովի հերթական լիակոմար նիստը։ Ականապայթյունային մահացու վիրավորում է ստացել պաշտպանական բանակի զինծառայողը։ Ստեփանակերտում կայացել է Քաջիկ Հարությունյանի ծննդյան 70-ամյակի նվիրված միջոցառում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեք շնորհավորական ուղեր ցեղել Սերժ Սարգսյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ։ Ուղերձում ասված է. Մեծարգո Սերժ Ազատի Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Վստահ եմ, որ դուք կանեք հնարավորը Մայր Հայաստանի եւ Արցախի զարգացման ու զորացման, մեր ժողովրդի պաշտպանունակության ամրապնդման, հայրենիք սփյուռք կապերի խորացման, համազգային խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Վստահ եմ, որովհետև դուք պատկանում եք այն մարդկանց թվին, ովքեր ունեն քաղաքական ու պետական գործչի մեծ փորձ ու գիտելիքներ, Մեր երկրի համար բախտորոշ ժամանակահատվածում անմնացոր ծառայել է Քայոս պետականաշինության, մեր հաղթանակների ու հաջողությունների կերտման գործին։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում քաջառողջություն, հաջողություններ ու ամենայն բարիք ձեր պատասխանատու առաքելության իրականացման ճանապարհին, ասված է Արցախի նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ Սերժ Սարգսյանին շնորհավորել են ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, օտարերկրապետությունների ղեկավարներ, Հայաստանի Հանրապետության պետական եւ հասարակական հատվածի ներկայացուցիչներ, անհատներ։ Հիմք ընդունելով Հայաստանի ազգային ժողովի 2018 թվականի ապրիլի 17-ի Սերսարքսյանին վարչապետ ընտրելու վերաբերյալ որոշումը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը երեք հրամանագիր է ստորագրել Սերսարքսյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ նշանակելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում կայացել է երկրի նախագահի եւ նորընտիր վարչապետի առաջին հանդիպումը։ Հանրապետության նախագահը վարչապետին մաղթել է հաջողություններ եւ արդյունավետ աշխատանք։ Հիշեցնենք, որ համանդրական փոփոխություններով պայմանավորված առաջին անգամ վարչապետին խորհրդարանն է ընտրում։ Կառավարությունը կազմավորվում է վարչապետ նշանակվելուց հետո 15-օրյա ժամկետում։ Ազգային ժողովում ունեցած ելույթում Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ համանդրությունը պետական մարմինների համակարգում առանցքային դերակատարում է տալիս վարչապետին։ Կառավարման խորհրդարանական ձև ունեցող պետություններում վարչապետն իշխող կուսակցության ղեկավարն է։ Վարչապետը Ապագա կառավարման համակարգում ունենալով առանցքային դերակատարություն, այնուամենայնիվ որևէ պարագայում չի կարող նույնացվել կիսանախագահական կառավարման մոդելի նախագահի հետ։ Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի ղեկավարությանը եւ աշխատակազմին կարևորագույն այս քաղաքական գործընթացը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու համար։ Կառավարության ծրագրի ներկայացման ժամանակ մենք ավելի հանգամանալից կխոսենք մեր երկրի զարգացման եւ մեր խնդիրների լուծման առնչվող պատկերացումների մասին։ Սկսվում է կառավարություն ձևավորելու փուլը, որը երկար չի տևի։ Ծրագրի քննարկման ժամանակ մենք արդեն կարողանանք արձանագրել, որ սահմանադրությամբ նախատեսված անցումը դեպի խորհրդարանական կառավարման համակարգ գոնե թե ինստիտուտների ձևավորման առումով մենք պատշաճ հաղթարել ենք։ Եկել է այդ ինստիտուտներին միշ ու արյուն ողանդակություն տալու ժամանակը, ինչը վստահ եմ միասին կանենք։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն օրն Անջեյ Կասպրիկին ընդունել են նաև Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը, արտգործնախարար Մասիս Մայլյանը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը երեկ ընդունել է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան 5 ծրագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի մատենադարանի պատվիրակությանը հաստատության տնորեն Վահան Տերղևոնդյանի գլխավորությամբ։ Նախագահ Սահակյանը գոհունակությամբ նշել է, որ Մատենադարանի հետ համագործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա, ինչի արդյունքները շոշափելի ու տեսանելի են։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Բահանտեր Ղևոնդյանը հայտնել է, որ հանրապետության ղեկավարի հետ քննարկվել են մշակութային արժեքների պահպանման առնչվող մի շարք հարցեր։ Կանզասարի մատենադանում էր մասնաճյուղում երկու գրքերի շնորհանդես պիտի անենք։ Բացի շնորհանդեսից այնտեղ կոմպլեքս միջոցառում է նախատեսված, որը Կանզասարի մատենադանում կազմակերպվելիք մշակութային գիտական միջոցառումներից ընդհանրը մեկն է։ Մենք նախատեսում ենք բարբերաբար կազմակերպել թե գրքերի շնորհանդեսներ, թե գիտաժողովներ, եթե տարբեր բնույթի հանդիպումներ, սեմինարներ եւ այլն։ Շարունակ մենք լրատվությունը Երեք Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովների, խմբակցությունների ղեկավարների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Ներկայացնելով ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրված նախագծերի ու հարցերի ցանկը, նա անդրադարձել է օրվա առաջին կեսին գլխադասային հանձնաժողովների կողմից 3 օրենքների նախագծերի քննարկումների արդյունքներին եւ լիա գումարնիստի օրակարգում դրանք ընդգրկելու եզրակացություններին։ Խորհրդարանի ղեկավարի հաղորդմամբ հերթական նիստում համաձայն Արցախի համանadrության եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 114-րդ հոդվածի Հանրապետության նախագահը կներկայացնի նախորդ տարվա ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների, ինչպես նաեւ հաջորդ տարվա ծրագրի վերաբերյալ հաղորդում։ Գանալիք նիստում բարձրագույն դատական խորհրդի առաջարկությամբ քննարկմանն է ներկայացվելու նաև Գերագույն դատարանի նախագահի նշանակման հարցը։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները Աշոտ Գուլյանը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 7-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը կգումարվի ապրիլի 19-ին ժամը 11-ին։ Ապրիլի 17-ին Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ականապայթյունային մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականին ծնված Ռուսլան Զորիկոյի Մանուկյանը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված ինցարայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայեկիցներին։ Նախագահ Բակո Սահակյանն սորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար Արցախի պաշտպանության բանակի Էնզորամասի զինծառայող Ռուսլան Մանուկյանը հետմահու ապարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Այսօր Արցախի իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը ռադաթարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի սահմանին Հադրութի շրջանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի Դիտարկման առաքելության Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Լրացել է Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասան Արցախի ժողովրդական արտիստ Քաջի Խարությունյանի ծննդյան 70-ամյակը։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցել մեծարման երեկո, նվիրված վաստակաշատ դերասանի Հովելյանին։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Իր ապրած 70 տարիներից 54-ը հայտնի դերասանը նվիրել է թատրոնին, որի ընթացքում խաղացել է 100-ից ավելի դեր։ Թատրոնն իմ կյանքն է, առանց բեմի ես չեմ պատկերացնում իմ օրը։ Իմ ողջ գիտակցական կյանքում աշխատել եմ հուսախապ չանել իմ հանդիսատեսին, կարծում եմ, դա ինձ հաջողվել է։ Երեկոյի հենց սկզբում անկեղծանում է Քաջիկ Հարությունյանը, այնուհետև նա ստանցնում է Հոբելյարի իր տեղն ու շնորհավորանքների տարապից պարզապես ել ավելի ուրախանում, իսկ Հոբելյարին առաջին շնորհավորողը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն էր։ Ես նորակալ եմ ճակատագրից, որ մտածեց Կաթիկանի հետ, որովհետև նրա հետ ծանոթությունը, ուծե մեր դեպքում ճիշտ լինի ասել երկերությունը, ինձ թույլ է տվել երևի թե քաղել Ղարաբաղի մեջ համարված այն արվեստի, մշակույթի, մեր պատմական եւ մշակութային զարգացման այն հիմնական Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շավերդյանը եւս կարեւորել է Քաջիկ Հարությունյանի դերը Ստեփանակերտի Վարան Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի կայացման գործում։ Հանդիսատեսը միշտ էլ ընդունել, սիրել ու ամեն անգամ նորովի է ընդունել շնորհալի դերասանին։ Երկար տարիներ ազգային ժողովի падգամավոր Արզիկ Մխիթարյանն անդամակցել է Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական խորհրդին, ասել է թե նա առավել քան լավ գիտեր թատրոնի խոհանոցն ու քաջացանոթ էր դերասանների մարդկային հատկանիշներին ու բեմական շնորհքին։ Այսօր արդեն տարիներ անց Արզիկ Մխիթարյանը բացում է փակագծերն ու խոսում Քաջիկ Հարությունյան դերասանի ու մարդու մասին։ Եվ միշտ առիթով անվանի դերասանը խոստովանել էր, որ իր սիրելի դերերից մեկը համարում է Հովանես Թումանյանի Գիքորում համբոյի դերակատարումը։ Երեք հանդիսատեսը կարողացավ դիտել մի հատված այդ բեմադրությունից։ Երեկոյին հնչած գործընկերների, ընկերների երիտասարդ դերասանների շնորհավորանքների կողքին նաև Քաջիկ Հարությունյանի շնորհավորելու էր եկել նրա թորնուհին Անի Հարությունյանը, ով պատեհարիտը բաց չթողեց ու շնորհակալություն հայտնեց Պապիկին իր կյանքում ձեռք բերած հաջողությունների համար ես իրականում շատ հպարտ եմ, որ ունեմ այդպիսի բաբիկ, ով կարելի ասել այն մարդն է, ով ինձ օգնեց կայանալ այս կյանքում, օգնեց ընտրել կյանքի ուղի։ Ես փոքրուց մանկուց իր բոլոր ներկայացումների ներկայ է եւ միշտ հիանում է բաբիկով։ Ես հպարտ եմ, որ ունեմ այդպիսի բաբիկ։ Երեկոյի վերջում Հոբելյարը շնորհակալությունը հայտնել հանդիսատեսին իր ծննդյան օրը տոնի վերածելու համար, ինչպես նաև նշել, որ առաջիկայում կբեմադրվեն Ռոմեո եւ Ջուլիետ կատուն շիկացած տանիքի ներկայացումները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր հուշարձանների եւ տեսարժան վայրերի միջազգային օրն է։ Այդ առիթով մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության աշխատակազմի զբոսաշրջության վարչությունում տեղի ունեցավ ոլորտի երախտավորների ապարքեվատրություն։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շավերդյանը շնորհավորեց ոլորտի նվիրալներին։ Նա պատվոգրել շնորհեցու շարժաների բարեկարգման ու պահպանության գործին իրենց լուման ներդրած մարդկանց, ոմանք ֆինանսական աջակցություն են ցուցաբերել, ոմանք էլ սեփական նախաձեռնությամբ անվարձահատույց մաքրել, բարեկարգել են պատմական հուշարձանների տարածքները։ Գործը կարելի է անել տարբեր ձևերով։ Գործը կարելի է անել աշխատավարձի համար, կարելի է անել պարզապես որպես պարտականություն, իսկ ամենալավ գործը այն է, որ անում ես, որովհետև դա սիրում ես անել։ Ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալություն, որ դուք կաք, շնորհակալություն, որ միասին ենք արդեն 11-րդ տարին ու շնորհակալություն, որ ձեր այդ սիրով դեպի ձեր գործը դուք վարակում եք վստահ եմ շատ-շատերին։ շատ Բադարա գյուղի բնակիչ Վրեժ Այդինյանը ապարքեվատրվածներից է։ Նա կազմակերպել է Բադարայի մոտակայքում գտնվող ծրփավայրերի մաքրման աշխատանքները։ Օղտը եղծենը մաքրավան եկեղեցի լեսնոյ գյուղում ճոխտալ սրփակոչում խրավան եկեղեցին մաքրավան, մոտոդարբասոտն մաքրավան Սեփական ուժերով, սեփական նախաձեռնությամբ։ Սեփական ուժերով, սեփական նախաձեռնությամբ մաքրալու։ Ընումա աշակերտներ վերցնում չնան մաքրալու։ Դպրոցական։ Դպրոցականներ, հա։ Որտեղի դպրոցականները։ Բադարագյուղ։ Արքեվատրման արարողությունից հետո տեղի ունեցավ Վարչությանը կից միջգերատեսչական հնագիտական հանձնաժողովի նիստ, որը վարում էր Պատմության եւ մշակույթի հուշարձանների պաշտպանության, ուսումնասիրության եւ օգտագործման բաժնի պետ Սլավա Սարգսյանը։ Ամեն տարի այս օրը սահմանված կարգով քննարկվում է նախորդ տարում կատարված աշխատանքների հաշվետվությունները եւ նախանշում են ընթացիկ տարում իրականացվելիքը։ Հանձնաժողովն իր նիստում լսեց 9 հաշվետվություն, որոնք վերաբերում են անցյալ տարի Շուշիի, Մարտակերտի, Հադրութի եւ մյուս շրջանների տարածքներում գտնվող հնավայրերի պեղումներին։ Մասնավորապես ներկայացնելով իր գլխավորած արշավախմբի աշխատանքները, հնեաբան պատմագիտության դոկտոր Համլետ Պետրոսյանը կարևորեց միջազգային գիտական հանրության ուշադրությունն Արցախի պատմամշակութային արժեքների վրա սևեռելու անհրաժեշտությունը, առաջարկելով հրավիրել թեմատիկ միջազգային գիտաժողով։ Մենք փորձում ենք նախաձեռնել միջազգային մի գիտ հետաժողով, որի հիմնական թեման պիտի լինի մշակութային ժառանգության, հետազոտության եւ հանրահրճակման խնդիրները կոնֆլիկտի գոտիներով քանի որ միջազգային բազմաթիվ կազմակերպություններ հստակ քաղաքական դիրքորոշում ունեն նման գոտիներում մշակութային ժառանգության հանդեպ, որը մարդու մշակույթի իրավունքն է խախտում, որը գիտական ազատության իրավունքն է խախտում։ Յուլիա Վանյան այսօր Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարի մթյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 7, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան։ Տակություն։